Поработит царь церковь, как нашу поработил, тогда уже вас ничто не спасет. Смотри, Лука, держи небо над Киевом. Это земля особая. Княжний вічний, а дух неволі, що допомагає цареві, переживе мою плоть. Царь, царь, в задумі мовив патріарх. наведет он огонь и на себя, и на церковь, и на матушку нашу, землю грешную. Добром эти злодеяния не кончатся. Как могла Украина пойти на такое единение? Лука лише развів руками. Да это все равно, что убежав от тигра, забежать в логово леопарда. Я все делаю, чтобы вашу церковь не трогали, — но я тоже не вечен. Жду не дождусь, чтобы Господь уже позвал меня, дабы не видеть взбесившихся, которые не боятся греха и суда Божьего. Не видеть змея древнего, который хочет пожрать жену, родившую чада. За эту жену, церковь Христовую, страдаю и верю, что эти страдания недолги. Твоя же земля и твой народ твоя церковь, мученики. Видение мне было. Грехи же моей земли смоет только огонь небесный. Это единение, чувствую, принесет столько страданий и столько зла, что только гнев Божий и меч третьего ангела да труба его разорвет этот узел. Не менее Рима жестокого Москва в своих злодеяниях прославится. Не случайно император Нерон был колдуном, и наш Иванушка Грозный тоже іща діада. Ті, що будуть правити московською державою в наступних століттях, будуть із Неронового племені, стиха докинув Лука. Да, Москва в злодіяннях прославиться Выйдет на вершину своей лжеславы быстро на спине вашей и покатится вниз в неславу еще быстрее. Антихрист пришел на мою землю. Вони говорили півдня, говорили після служби Божої. Вранці Лука повертався додому. Патріарх Никон довго дивився йому навздогін і махав рукою. зайшов у свою келію і сів до столу. Патріарх писав лист царю. Розмова з праведником, сині плями на тілі панотця із Білгородської єпархії тяжко засмутили його. Рядки лягали гнівно і пекуче, часто письмо нагадувало проповідь. Великий государь, твоя власть над церков'ю, антихристова узаконення. за умножение беззакония этого иссякнут любы многих. Каковы же беззакония? Того, если кто восхитит, не принадлежащие ему, как государь-царь исхитил церковь и все достояние ее, свою власть беззаконно, и потому нас ненавидит, как прелюбодей никогда не может любить законного мужа, и всегда помышляет о нем злое. Нигде, даже в царских законах, не написано, чтобы царю избирать епископов и прочих церковных властей. И то правда, что царское величество расширился над церковью, а вопреки божественным законам и даже возгорелся на самого Бога широтою своей орла. Не пришло ли ныне отступление от святого Евангелия и от предания святых апостолов и святых отцов? Да ли человек греха, сын погибели? Антихрист сядет во храме Божьем не в одном Иерусалиме, но повсюду в церквях, то есть примет и власть над всеми церквями и церковными пастырями. Воистину, сбылось ныне пророчество Иоанна Богослова о жене, которой родящееся чадо хотел пожрать змей. И восхищено было отроча на небо к Богу. А жена бежала в пустыню. «Откуда ты такое дерзновение принял? Сыскивать о нас и судить нас. Какие законы Божьи велят обладать нами, Божьими рабами?» Недовольно ли тебе судить в правду людей царства мира сего? В наказе твоем написано новое повеление взять крестьян Воскресенского монастыря. По каким это уставам? Послушай, Господи, ради, что было древле за такую дерзость над Египтом, над Содомом, над Навуходоносором царем. Патріарх втомлено відірвав очі від листка. Він склепив повіки, в мент мов би, провалився в сон. Раптом побачив себе в соборній церкві Успіння. В ній палав вогонь, але Никодим чітко побачив всіх покійних архієреїв. Митрополит встав із домовини, підійшов до престолу і поклав руку на Євангеліє. Теж зробили і інші. І почув патріарх, щоб він йшов до царя і сказав що за беззаконня проти церкви Христової накличе велику біду на свою землю і свій народ. Вже ж двічі моровиця була, скільки народу вимерло. Не послухає, накличе вогонь небесний на себе і свій край. І побачив Никодим вогонь, що спалахнув у храмі, полетів до царського палацу. І знову почув патріарх. засвидетельствуем тебе, братья Никодиме, сим священным Евангелием, иди глаголь царю, чего ради он святые церкви и святые обители поработил, и многие святые вещи, недвижимые царским повелением своим, учинил движимы, и царским державством не удоволился, восхитил на ея архиерейский суд — Многие обители многочисленными пенями и многочисленными мерами оскудил и оскудить и хочет. Лука молився за патріарха, але події в Москві засвідчували, що там давно владарював Антихрист. Залишаючи собор, Никон тричі обтрусив своє взуття, як звелів це робити Спаситель своїм апостолам там, де впертість людська буде сильнішою від голосу Божого. І, повернувшись до царя, промовив: Моя кров і общий гріх, да будет на твоїй голові. У Воскресенському монастирі патріарх читав псалми 68 та 108. «Ізлій на них, врагу моих ярость твою», — вышептывал гаряче. «И пламень гнева твоего да обымет их, жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Да изгладятся они из книги живущих, и с праведниками не пишутся. Отовсюду окружают меня словами ненависти — вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, а жена его вдовой. Да скитаются дети его и ниществуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что было у него, и чужие да расхитят труды его. Да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель. И да изгладится имя его в следующем роде. да будет спомянуто перед Господом беззаконие отцов его и грех матери его, да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. Цар невдовзі просив його листовно повернутися на патріарший престол, бо ніхто віднині не чинитиме йому супротиву. Никодим був у розгубі. Такої розв'язки цього розриву з царським двором не чекав, тому зробив те, що робили ще анахорети пустельники сховався від всіх і молився. Постився, нічого не їв, не пив навіть води і все молився та просив допомоги Божої розібратися в цій складній ситуації. Лише одну годину на добу відпочивав. Під час короткого сну йому було видіння знову ж таке, як і перше, коли бачив вогонь у царському палаці. Знову Спаситель чудотворець, митрополит явився до нього і прорік. Ужасайся, браті, яка такова воля Божия есть. Взойди на стол свой и паси словесные Христовы овцы, которые тебе Господь поручил. і розтанув у повітрі. Некодим вночі приїхав до Москви і зайшов до Успенського собору, приклався до ікон і зайняв патріарше місце. У царському палаці та серед цього духовенства був переляк. Його допитувалися, як він міг вчинити таке зухвальство. Адже повернувся був до монастиря, обіцяючи більше ніколи не зодягати патріаршого клубука та не брати священного посуху. Никодим відповів на те. Сошел я никем не гоним и пришел на свой престол никем не зван, для того, чтобы великий государь кровь утолил и мир учинил. Явление было мне. Это благословение. Вот передайте государю письмо. Здесь я все написал. С миром я прийшов к царю. Листа в нього не взяли, послали боярина до царя. Той повелів принести йому листа. Цар нетерпляче вхопив із княжих рук дрібно списаний листок паперу. Очі забігали по рядках. Цей Никодим твердий горішок, і від нього йшло щось таке, що полохало царя. Йому хотілося вкоротити цього блаженного мужа, який зневажливо ставився до його імператорської величі. Никодим писав, що прийшов до нього в смиренні і прагненні миру, як те несли і Христові апостоли. Він же також належить до того апостольського воїнства. Так Господь повелів, переступаючи поріг оселі людської, промовити мир дому цьому. Однак він, Никодим, не відмовиться ще раз запитати царя, чи не хоче він прийняти в серце самого Христа, бо Спаситель сказав, що той, хто нас приймає, Його приймає, і той, хто слухає нас, Його слухає. Отож, що величність вибере, та й матиме чи готова паства, до якої належить і цар, слухатися пастиря духовного, тобто його патріарха Никодима. Цар дочитав листа і відкинув його. Довго міряв широкими кроками оббиту оксамитом кімнату. Вона поглинала його кроки. Нарешті заспокоївся і віддав наказ боярину, щоб той передав Никодиму, що лист він прочитав і наказує йому повертатися в монастир. Никодим відбув вранішню службу Божу, взяв посох митрополита чудотворця і рушив до саней. Бояри кинулися за ним, вимагаючи залишити посох. «Отніміть сілай, Никодим знову обтрусив ноги, як це робили христові апостоли там, де їх не приймали, і прорік те, що говорив Спаситель. «Иди же аще не приємлют вас, исходящий из града того, прах, приліпший к ногам вашим, отрясите». Ми тут прах подметем», – засміялися бояри, що вийшли до воріт. «Разметет вас. Никодим підняв посох до неба. Сія мітла, явівшаяся на небесі хвостатая звізда. Собор засудив Никодима та старообрядців 1666 року. Царство катиться в пропасть, мов би підвів риску під всім.